Europako hizkuntza gutituen karta beresteko konstituzioa aldatzeko lege proiektua eztabaidatzen hasi da atzo bertan beraz Frantziako Asamblea Nazionalan eh, jadanik aipatu bezala Europak karta berestaren alde eh, baldin badira ere Euskalgintzako eragileak lege proiektoren eh, kontra agertzen dira biziki mugiztzailea agertzen delako Prezeski hortaz hitz egiteko Euskal Konfederazioko jakes borteiru gudartan dugu egunon zuri jakes. Egunon, noi? Bai. Azteko, deia, lehen eztabaida bat bete atzo, behintzat Eh, hasi zen positibo ote da. Orduan, eh, errokartaga gaia, baita eh, itxasoko sugea bezalako eztabaida bada, eh? bada ogoi urtez horrekin ari girela, haintzina, gibelka, gelditu, bon, azkenian hor, um, dakikun bezala, Holland uh, kandidatuak itse eurokarta uh, errokarta berretxiko zuela frantzestatuak, eta azkenian uh, horretarat heldu gira. Eh, gure ikus moldetik ez eh, da plantatua den bezala ez da ongi plantatua eta arrisku eh, anitz baditu e, eskara bezalako izkuntza gutitu lugalde izkuntzentzat, biziki e, muritzailea da, mugatzailea da eta olako balintzetan berretxiz gero eurokarta, haintzina pausua izan ordez, gibela penalitzateke. Zertan arriskutsua da, zertan mugatzailea da? Orduan, orain arte, Eurokarta ez zen, bon, frantziak eh, sinatu zuen, larrogoita emeletzean, ez zuen berretxi tartean eh, konstituzio e, batzordeak edo konstitu, bai, konstituzio batzordeak eh, egin baitzuen eh, Eurokarta horren eh, irakorketa bat, eta erranez frantses konstituzioarekin e, etzetorela bat, eta beraz ezintzela, konstituzioa den bezala ezintzela hori sinatu. Bere irakorketa, Eurokartaren irakorketa eta konstituzioaren irakorketa, eta besteak beste e, artikulu famatu hori, eh, republikaren hizkuntza frantsesa dela, biziki e, mugatzailea zen, eta biziki zorotza zen baina hori da interpretazio bat. Eta orain, eh, errokarta sinatua elizateko proposatzen dutena da interpretazio hori konstituzioan integratzea. Beraz, interpretazio bat eh, indartsu izaten alda, eta indartsu da, de facto blokatu du hainbat urtez eh, aintzinamendu, edozen aintzinamendurik, baina interpretazio hori sartzen balin bada konstituzioan, biderkatzen da bere eh, indarra, eta hor arrisku handia litzateke, behin betikoz gauzak gakotzea, eta besteak beste pundu, eh, funtsezko pundu bati buruz, eta ala nola, eh, zerbitzu publikoetan ezin ez direla lurralde hizkuntza horiek erabili, eta are gehiago edo zoin frantses erritar, erritarrek eluke eskubiderik bere lurralde izkuntzaz eh, hitz egiteko edo mintzatzeko hor eh, zerbitzu eh, publikoetan administrazioan. Gure gumitarekin segitzen dugu, erramezala Euskal Konfederazioaren izenean eh, jakes borte iru hemen dugu, eta gure hizkuntza aipatuko dugu, frantses lujalde hortan be, leku guti edo bat ere, azkenean existitzen ez den hizkuntza bat delarik legearen parean. Atzo, Europako hizkuntza gutituen karta berrizteko be, konstituzio alatzeko lege proiektua ez da behidatzen hasi ziren Frantziako uh, diputatuek beraz eztabaidatu zuten batzuk bederen biziki gutxi uh, ziren eh, diputatuak hori azpimagatzen alda uh, jadanik aipatu bezala Europar karta begestearen alde baldin badira ere Euskal Gintzako eragileak beraz lege proiektuaren kontra agertzen dira, mugatua baita eta azkenean alderantzizko efektua egiten albait luke, hori eh, azpimarratzen zinuen diakes eh, eh, borte iru, lehen zati hortan, hor egan dugu, beha diez, kolet kapdeviel diputatua, emengo diputatua antzen, berak ere hitza hartu zuen atzo, kolet kapdeviel sozialista, entzat, ordezkari ona ote da, ez da baida hortana, zuru ustez? Bon, eh, gure ordezkaria da, e, gustatu ala ez, eta nik uste ez tabai da horretan eh, bon, sozialista taldearen eh, joko bera egiten duen, beraz ez du bereziki hor hildo bat defenditzen, bon, ari da urboaz eta jende guzioiekin e, lan Ontsa ulertu behar dena da, egiten ari dena mm, asambladan eta biarretzi esenatuan, Tez bat, baizik ez da, tez bat gobernuaren zat. Eh? e, prozedura horrek ez du eh, bururaino joateko xantza izpirik, eh, eta gelditzeko egina da, zergatik. Zeren eta konstituzio aldatzeko bi bide bat dira, eta diputatuen iniziatibaz egiten bada, orain egiten ari den bezala, beraz lege proposamen bat konstituzio aldatzeko, burura, bururaino joateko, edo bukaeran nahi eta nahi ez erreferendun bat egin behar da. Eta ne ez du pentsatzen, Eh, gobernuak gutiago, gai hori buruz eginen duela referenduma. Beraz, ari da tez bat egiten ikusteko zenolako boska edo gehiengoa ateratzen den hor eh, bai asamladan, bai senatuan, eta ikusten badu eh, nahiko gehiengo zabala biltzen ari dela, orduan prozedura gelituko da, bertan bera gelituko da, eta orduan, gobernuak edo presidentak berak eginen du lege proiektua, ez lege proposamena, lege proiektua, eta kasu horretan askida bi asamladak batera kongresuan biltzea konstituzioa aldatzeko. Eta hori da, egitekotan eginen dena. Zergatik ez du orain eh, egiten, fitiago egiteko, hori ez dakigu, arrazo politikoak dirala tartean. Ez du uh, zaflako bat biltzeko arriskoa hartu nahi, eh, kongresua bilduta ez pasatu. Konstituazio aldatzeko, behar da, uh, gehiengo kalifikatua, eh, bostetarik iruk, agertu behar dira alde, eta beldur da, uh, zaflako bat biluko dola. Beraz, igortzen ditu uh, sozialista diputatuak norazpait testa hori egitera, eta gero dena geldituko da, eta Euskalo Noiz, zelen eh, hori eh, kargatua dute eh, lan egutegia, Euskalo Noiz eh, berriz prozedura guzia hasi beharko dela. Beraz, hori ongi ulertu behar da. Eh? Bada funtsa, bada, bada, bada ere prozedura nahiko korra kertatzen ari dena lege proposamen hortan ere konstituzionalak ez eh, atzera botatzeko, ikusi da, eh, hainbat eh, lege murri ezagia izan dira, uste eta ama sei lehoko e, proposamenetik ama bost direla mur, murrizketak, e, eta haibatu da, be, kolekta kabdeialek egintuena gehaldietan, jukutria bat litzatekela, hola gobernoren proposamena eturiko litzatekelarik, e, edo proiektua murrizketa horiek kenduko liatezkela, e, sinesten aldira, ala ere jotan? Bon, guk ez dugu bateri sinesten, eta pentsatzen dugu gutaz eh, benetan trufatzen direla, eta ez zindela hola harinkeriz eta horrela jokatu olako gai serios batekin. Badugu, gu ez gira hor eh, nahi eta nahi ez hor... Uh, goi urtez uh, eh, ginden alarikapen bat lortzeko tan hor, betita kesu, uh, sekulan eskonten, betita gehiago eskatu, ez da, bateri hori. Alarma piztu dugu, eta ez dugu bakarri guk piztu, eh? piztu dute hor lujalde izkuntzak guztiak defenditzen dituzten erri mugimenduak, batera eh? piztu dugu alarma hori, benetan lan diran girelako uh, olako proiektu batekin. Nola pentsa, mm, pentsa liteke, esplikatu dudan prozedurarekin, Eh, testatuko litzateke olako testo bat, eta gero gobernuak hartuko duke testo obeago bat. Noski, galduko luke, or, test horretan bilduko zuen, eta sustengoa beraz ezin dugu sinetxita badugu, azken urtetako esperientzia. Bigarren artikulua egin zelarik, Errepublikaren izkuntza frantzesa da, orduan aipatu zen ere arriskua izkuntza gutituentzat entzat, eta egan aizan zen, ez da pentsatu behar, hori ez da olako gertatuko, frantzesa babesteko inglesari begira egina dela, eta kitio, baina praktikan, praktikan ez zen hori eh, gertatu eta de facto bigarren artikulu hori beti erabilia izan da lurralde hizkuntzen kontra eta haien eh, erabilpen esparrua moristeko. Baditu eh, adibideak eh, eskolegian, geroztik tribunalian ezin da Euskala erabili, postan izan ditugu arrazoak, postak bere tarifak tarifa normalak ez baititu aplikatzen euskarazko helbideak direlarik, eta beraz, benetan, e, badakigu konstituzioan zerbait sartuz gero, lurale izkuntzen kontra direnek, erabiltzen dute, e, eh, bere ala, eh, erabilpen esparruak eh, mugatzeko, mugisteko. Beraz, bada, zerkezka eta guk pentsatzen dugu, hor, obedela eurokarta ez berestea, naiz eta hori hortetan eskatu, holako balitzetak berestea baino. Aktualitatea, egunero hurbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Jakes borteiru gure gomita sortziak eta kasika mar dira euskal Jatietan eta erran bezala Europako hizkuntza gutituen karta ipatzen dugu eta zuk behoren txerran duzu, obeda hori ez berrestea eta obeda beraz diputatoi erran eh, zuen komendioa euskal konfederazioen komendioa izan da ez bozkatzea horren alde arriskutsua da, ala ere horrek eh, uretara edo botatzena luke azkenean eh, hizkuntza gutituen aldeko pausu bat? Bai, baina ongi ulertu behar dena da Eurokarta, bon, e, menu bat bezala da, eh? eta Frantziak eh, izenpetu zuelarik hautatu zituen neurri batzu, neurri hoiek e, eh, gehienetan eta eskualerian nola ez, diadanik martxan dira gauzatuak dira. Berez, eluke ekarriko e, zinamendu praktiko handirik aluke uh, eh, indar simboliko eta politiko handi bat, eh, hori uka ezin da, eta hortarako ere urtetan uh, eh, berrestea ere galdegin dugu. Baina, oroz gainetik rokartak, uh, eta estatu batek sinatzen horiek rokarta hori, engaiatzen da nolazpait lurralde hizkuntzak edo hizkuntza gutituak Eh, garatzeko politikak martxan ematea. Eta hori da importantena. Eta beraz, ondorioz, logikoki, bere uh, korpus juridikoan, hizkuntza legeak, edo neurriak, edo hartu behar ditu, errokartaren ispirituan, nolazpai, garatzeko. Eta hori da, eh, guk eskatzen duguna. Errokarta sinatuta gero, e, frantxez uh, korpus juridikoan, izan daitezen, hizkuntza lege batzu, erabilpena, errabilpena, erakaskuntza, eta arlo guzti horiek garatzeko. Beresten balin bada olako balintzetan, beraz, interpretazio guztiz eh, mugatzaile eta murriztzailearekin, den bezala dibidez, eh, eta paradoxo handi bat da, elitzateke posible sehaskak egiten duen lana egitea. Zeren sehaskak betetzen du zerbitzu publiko bat, badu delegazio bat horretarako, baina idatzi alitzateke konstituzioan lan hori egin behar duela frantzesez. Beraz, nola pentsa daiteke, murgiltze sistema bizitzen aldela, bizi lauten aldola olako balintzetan. Alta e? Eh? prentxan aipatzen da, fe frantxez prentxan, eh? dut, ikusten da, hor telebistan eta aipatzen gerozta gehiago, eh, hori uh, onartu ba, onartzen balitz, uh, onartuko balitz, uh, be eskola pribatuak xaska bezala, publiko bilatuko, bilakatuko litaizke. Uh, zer nor da, hor trampan e, erortzen da prentxa, edo Frantses bai. gobernuak nahi du zerbait saldu egia estena? Uh, nik uste hor, bazterak nahazteko, edo jendeak ez du lertu, edo bazterak nahazteko egina da. Eh? eh? Ez erraten dena da zerbitzu publikoak edo zerbitzu publikoaren delegazio bat betetzen dituzten eta entitate pribatuak, horiek guztiak behartuak dira e, frantsesa erabiltzea beren lanean. Eta ere gehiago lehen erran dutam bezala, erritarrek ere eh, e, erabili beharko lukete administrazioarekiko harremanetan. Eh? demagun ezautzen duzu postan eh, lagun bat, eh, Euskalduna dena, bazoaz eh, gutun bat igortzera, egunoen Katialin, alin, tauri guzia, berba segitzen alko da orain arte bezala, baina gertaliteke, gibilean duen arduradunak, gaitia, barkatu Katialin, alin, hemen frantzes postan zira, behar duzu erantzun frantzesez, ezin duzu. Eta hori, konstituzioan idatzia izanen baita. Beraz, ez gaiten suarekin josta, badakigu zoinek eden uh, eh, errabil eh, irabaztea eta hori guzia, ordean, biakinez konstituzioak duen eh, Biblia kutsuko uh, zera hori, eh, uh, estatu guzietan eta frantz olako zerbait idatziko balitz, nola ez gero interpretazioa biziki muritzalia izan dela, eta, eta de facto, uh, eurokartaren ispiritu hori, estatuak gero beren uh, izkuntza gutituak lagundu garatu, elitzateke gertatuko, eta elitzateke beraz irten biderik gabeko uh, eh, zepo bat uh, gure izkuntzen zat. Hor, zepo horretan ikusten dugu, beraz, eh, be, Europak egin duen proposamena badela, eta Frantziak, be, azken filan, itzultzen alko lukera, kontrarioa aplikatzeko, Europak badu zer egan, holako ongei baten inguruan, proposamen bat egin, eta ikuste azken filan desbiderazio bat badela? Ez, bon, jakin behar da, eh? Eurokarta hori Europako kontseiluak egin nola, ez, ez Europar batasunak, eta gero ondotik bon, sortua dira batzorde batzu eta egiten dute jarraipen bat, aztertzen dute Eurokartan nola aplikatua den, eta gomedioak ere egiten aldituzte, baina eh, Europar kontseiluak ez du inungo eh, podererik edo estatueri ezer ez inpozatzeko. Hor, beraz, ez da baidak eh, segituko du, eh, Frantses eh, Kongresuan, senatariekin, eta bezar galdetzen du Euskal Konfederazioak. Kukeran diego argita garbi gure diputatu eta senatu eri. Olako balintzetan, ez, ez urunago joan, ez aldatu konstituzioa olako testu bat sartuz. Beraz, badira jadenik eginak izan diren hainbat uh, emendakin, uh, badabat bakarrik uh, esaldi simple-simple bat eh, azaltzen duena, xartzeko eh, konstituzioan, posible dela eurokarta sinatzea, horrekin nahiko hori xartuko baliz konstituzioan, gero, eh, estatuko arduradunek, posible lukete, hori berrestea, eta horrek irekiko luke bidea, ez segurtatuko, noski, ah, beti borroka izan da, baina irekiko luke bidea, benetan, gero, korpus juridikoan, beste izkuntzilegeak egiteko, eta hori guztia. Hori besterik ez, hori da egin behar dena, eta besterik ez, baina ez xartu otoi, konstituzioan interpretazio mugatzaileak, mugitzaileak. Eta horrekin eh, bukatuko dugu eh, gure gaur egungo elkarrizketa, jakes borta iru, beraz, eh, segituko dugu biletik engai hori, mileskak gure galdera gerantzunik. Mileskak zuri.